Արամ ջան, թերևս ինձ համար եւ հեշտ է ու նաեւ դժվար պատմել իմ հարազատ երկրամասի մասին, իմ հարազատ ծննդավայրի մասին, հանգամանքների բերումով թեպետ Ստեփանակերտում եմ բնակվում երկար տարիներ է, բայց կտրված չեմ իմ հարազատ Խնդրիստանից, համենայն դեպս չեմ էլ կարող այն ասել, ինչ այստեղի մշտական բնակիչները։ Դուք երկար տարիներ ղեկավարել եք համայնքը, այժմ խնդրում եմ պատմեք գյուղի մասին։ Շատ հոյակապ գյուղա, չտեսնուած բնության գրկու շարքում զարգացած աճող գյուղա Փաստորեն ցամաքող գյուղերի շարքում չէ Խնդրիստանը։ Չէ, չէ, չէ։ Խնդրիստանը մեծ առավելություն է ունի մի քանի գյուղի համեմատությամբ, քանի որ ժողովուրդը մնում են դժչնկյամ, կամաց կամաց աճանկատվում, գազաֆիկացված է, նոր ջրագծերը քաշած է, մի քիչ ճանապարհների վիճակն ա վեր վաթարա, կամաց կամաց աշխատանքներ ա տարվում, համայնքային կենտրոնը սարքվում է, մի խնդրեմ ա մեր գյուղում հանդիսությունների տունը վեր փոքր բնակչությունը շատ։ Այդ խնդիրն էլ էս այերի շատ կար ժամանակում կլուծվի։ Դուք 6 տարի ղեկավարել եք ձեր հարազատ ծննդավայրը, ինչպես ասում են, հազար ու մի թելերով եք կապված։ Երբեք չեք լքել, եղել են հնարավորություններ գոյապայքարի տարիներին, բավականին մարդիկ են ձեր ծնողները ընդունել իրենց տանը պահել։ Ինչ է փոխվել այդ 6 տարիների ընթացքում միջև հիմա։ Կյանքը զարգանումը համեմատություն անելը շատ դժվար է։ Իմ ղեկավարած տարիների ընթացքում շատ դժվար էր, որովհետև մի աշխատանք կազմակերպելը մենակ դժվարելիքի համար հասնում էինք միջև Գորիս, հայթայթում, Բերում, որովհետև մի հատ աշխատանք տանեք, բայց հիմա փարքացծո այդ խնդիրները չկա։ Հիմա աշխատանքը հեշտացել է, ուղղակի աշխատող մարդա պետք։ Լավ ղեկավարա պետք, որպեսզի կարողանա կազմակերպել ժողովրդի միջոցով, պետության ֆինանսավորումով, ինչ որ աշխատանք աշխատանքն են կատարել։ Մեր հովանավորները իլալ Մերթախիր Բեգլարյանը առաջի ամբողջ Ղարաբաղում Արցախի հանրապետությունում առաջի հուշարձանը զոհվածների համար կառուցվալա խնձուրստան։ Հովանավոր ալալ կառուցվալա։ Հիմա էլ կարելի է ճարած այդ հովանավորներն։ Ուղղակի աշխատասեր մարդ է պետք։ Պարոն Բեգլարյան, որքան ինձ հայտնի է գոյապայքարի տարիներին եւ ողջ Արցախը եւ հատկապես իմ ու ձեր հարազատ խնձրիստանցիները, ինչպես ասում են, հերոսական էջեր են գրել եւ պետք էր որ խնդրիստ Հայաստանը համարվեր հերոսական գյուղ։ Ձեր ղեկավարած տարիներին ինչու միջև հիմա անուշադրության է մատնված, ինչու միջև հիմա Խնդրիստանը որպես հերոսական գյուղ չի ճանաչվել պաշտոնապես։ Երևի իմ իրավասություններից դուրս է, ես չեմ կարա դրա պատասխանը տամ ինչու, բայց իմ ղեկավարած տարիներին այդ հարցերը ամփոփվել է միջև օրակարգում էր, միջև հանրապետության նախագահ, միջև վարչապետ, պաշտպանության նախարարություն, գնացել ենք գյուղը թուրք չի մտել, թուրքի ասի ոտ չի մտել, բայց 42 զոհ ենք տվել, երևի առաջի գյուղն ավեր, առանց թուրքի ոտ մտնել։ Ու այդքան զոհ ընտուալ դա ինչ նշանակում, նշանակում ավեր հերոս տղաներն են ելած մեզ։ Մեզ հերոն քերոսական ժողովուրդ, մեզ ունենք Աշոտ Բեկոր, հերոս ունեն գյուղից, բայց որ գյուղը չեն ճանաչել։ Ես դա մենակ մի պատճառում գիտում, վեր դա էլեկյամա ղեկավարությունից վեր մի քիչ հետամուտ չն այդ հարցում։ Այսօր դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես աշխատում Արցախ գազ բաժնետիրական ընկերությունում որպես դեղամասային տեսուչ սեփական հողերս, մշակումում, իմ տեխնիկայով Վերջերս տհաճ դեպքեր են լինում տարբեր շրջաններում, գյուղերում, ինչու չեն այ մայրաքաղաքում կապված գազի մատակարարման հետ։ Ձեզ մոտ ինչպես է։ Գյուղում երկու դեպք թեթևակի եղել է։ Հիմա պետությունը մանավանդ Արցախ գազի տնօրենությունը դրա իր մեծ ուշադրությունը դարձնում, նոր պայմանագիրներ ակնկվում, ճիշտ է մի քիչ ժողովուրդը բողոքում էր ավել ֆինանսական միջոցներ ժողովրդից դուրս գալիս, բայց առաջի հերթին ապահովությունը ժողովրդի։ Դրա համար պետությունը մտածել է, որ ամտ անվտանգության կանոնն ընդեղը պահեն դիմագյուղում այդպիսի խնդրեմ չունենք լրի մաքրված է ու ապահովա գյուղը Վանյա, դուք ծնվել եք ու միջև հիմա էլ ապրում եք այստեղ։ Ինչպես եք ապրում։ Շատ վատ։ Վիճակս լավ չի, պենսիա հասկացած մարդում։ Ինչքան եք թոշակ ստանում։ 38 ռուբլի։ Ոչ մի բանի էլ չի հերիքում։ Գրի մասնակից մարդում, բայց միջև հիմա այս հասակի մարդում ոչ մի տեղից ոչ մի օգնություն։ Այսինքն դուք դիմել եք, թե պիտի ղեկավարությունը ոչ մի տեղի ձեր մասի։ Ոչ մի տեղի դիմալ չում։ Ունեք նաև առողջական խնդիրներ։ Ունեմ առողջական խնդիրներ, շատ շատ ուատ վիճակում դիմել եք դուք երբևէ պետությանը, որ ունեք այդպիսի խնդիրներ, որ գոյապայքարի ակտիվ մասնակից եք, իսկ ինչու չեք դիմում, ումից եք նեղանում, որ չեք դիմում։ Գիտեմ, որ դիմեմ հարցս չի լուծվելու դրա համար։ Օրինակ դիմել եք սոցիալնախարարին, երկրի ղեկավարին, որ ունեք առողջական խնդիրներ, դեղեր եք գնում, որ դեզ օգնեն։ Սոցիալին ես մեկ անգամ դիմում գրել, բայց ոչ մի օգնություն էլ չեն ստացել։ Չէ, մի անգամ օգնություն տվել է։ this Տարբեր ֆիլիալ են։ Մի քիչ անհատական բիզնեսը զբաղվալակ, մենք հետագայում էդել չի ամալի։ Իսկ ինչպես եք ապրում ձեր ընտանիքի մասին։ Էլ ոչ շելի։ Ինչով եք զբաղվում։ Մեր ընտանիք համարը մանկավարժն են։ Դուք բազմազավակ ընտանիքի հայր եք, ձեր բոլոր զավակները ապրում են Արցախում։ Այո, ապրում են Արցախում։ Ինչպես է հաջողվել համոզել ձեր երեխաներին, որ մնան Արցախում։ Դե ընդհանրապես մեր երեխաներն Արցախը սիրալ են, ընկրի տարիներն չեն ուզեցել որ գնան, մնացել, մեծացել, ուսումն առել, բոլորն էլ ավարտել են, բարձրագույն բոլորին ապրում են Արցախում։ Ինչպես ես տեսնում գյուղի ապագան։ Գյուղը պիտի զարգացնենք, երիտասարդությունը պիտի մնա գյուղում եւ երիտասարդության համար պիտի բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծվի։ Եթե կարողանան գոնե ապրելու տեղով բավարար են մեր երիտասարդան, հայ պսակում չեն։ Այսօր շատ երիտասարդներ հա, կան, որոնք տանիք չեն։ Շատ 30 տարեկան, 30-ից ավել չեն պսակում։ Գյուղում բազմաթիվ տներ կա, դատակ։ Կարելի է վերանորոգած տված այդ երիտասարդությանը բանակում ծառայում են, տարբեր տեղեր աշխատում են։ Մեր գյուղ ամեն տարի սեզոնի ժամանակ, գործերի ժամանակ համարյա 3-4 բրիգադա մարդ է գնում աշխատում տարբեր տեղեր։ շատ գործուն է կատարելու, դա առաջին փուլն է, որ սկսել ենք, համարյա արդեն 1500 քառակուսի մետր սալա պատվել է, աշխատանքները շարունակում է։ Ինչ որտեղ եւ աշխատուժի պակաս ունենք, բայց աշխատուժը մեր ուժերը ներածի չափ կարողանում ենք հարցը լուծենք, բայց աղյուսների հարց ունենք, որ չեն հասցնում մատակարարեն, բայց Փարքաստո էլի ոչինչ, այս վերջում նորից էլի 3 մեքենա, մոտ 1800 աղուսա տեղափոխվել, այն աշխատանքները ընթանում են միայն այդ ճանապարհը։ Չէ, ծրագրում կա ամբողջ գյուղի դեռ հիմնական ճանապարհները, հետագայում փորձը կա Ճարտար քաղաքում Բակեր տանող ամեն մի նրբանցք, սա պատվումա եւ արդյունքներն էլ գոհացուցիչ են։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում մեր գյուղն էլ կհասնի դրան։ Ինչպես է ապրում գյուղը։ Գյուղը նորմալ, աշանացանի աշխատանքները համարյա թե ավարտին է հասցվում, բավականին աշանացան է կատարվել, բայց ինչ որտեղ մի քիչ խնդիրներ կան, կապված այդ գնայուկ բզեզի հետ դե պայմանավորվածություններ կա տեսնենք կառավարությունը կամ գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչ որ կարողանա կօգնի մենք էլ մեր ուժերի չափ որպեսզի կարանք այդ պայքարը կազմակերպենք Եզակի ցուցանիշ այս տարի առաջին դասարանում սովորում է 20 թե 21 աշակերտ Եզակին Եզակի չի Արցախյան գյուղերում Արցախյան գյուղերում չգիտեմ բայց նախկինում խորհրդային տարիների ժամանակ ամենից փոքր դասարանա եղել այդքան դե հիմա ցավոք ամենից մեծն ենք համարում բայց այդ նույն տարում ծնված երեխաների թիվը գյուղում եղել է 27, դե տարբեր պատճառներով բանակում ծառայողներ կան, տեղափոխվածներ կա, հիմա գյուղում ունենք 21 աշակերտ առաջին դասարանում, հաջորդ տարին էլ էլի վաճի 17-18։ Չամուսնացած երիտասարդներ շատ կան, ինչու՞ չեք համուսնացնում։ Պրոբլեմներ շատ են, աշխատատեղերը համարյա թե կարելի ասած ով ուզում է աշխատի, աշխատանք ինքը ճարամային աշխատանք կա, այնպես չի որ չկա։ Այն հաց վաստակում է, հա, էլի։ Բայց մեծամասնությունը բնակարանային պայմաններից ելնելով է։ հա։ Քանի բնակիչ ունեք։ 847։ Երիտասարդ գյուղապետ եք եւ արդեն երկար տարիներ է ինչ ղեկավարում եք եւ գյուղը զգալի հաջողությունների է հասել անգամ Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակցուհին փորձում է շենացնել գյուղը, ինչը դուք ողջունում եք եւ սերտ կապերի մեջ է ձեզ հետ, աղբյուր է կառուցել, այդ մասին մի քանի խոսք։ Բազմաթիվ ծրագրեր կա կապված Իդա Մելիք Միրզախանի գյուղի հետ, որ ինքը հետագայում ծրագիր ունի, պարոն Աշոտ Վլադիմիրովիչ հետ ենք հանդիպել, այդ հարցով խոսել ենք։ Գյուղում եկեղեցի չունենալը դա մի քիչ երևի ազդմա այդ հոգևոր դաստիարակության մարդկանց վրա, երևի այդ հարցն էլ է հնարավորության սահմանում, չգիտեմ, երբ, բայց ծրագրում կա, որ այդ հարցով էլ պիտի զբաղվի։ Այսինքն նոր համայնքային կենտրոնի կառուցման հետ միասին երևի նախ ես հիմիկվա գործող գյուղապետարանի տեղը, այդ նախքին եկեղեցու տեղն է, երևի տեղ ինչ որ աշխատանքներ կկատարվի։ Պարոն գյուղապետ, կուլտուրայի տունը երբ շահագործման կհանձնվի։ Կուլտուրայի տունը երևի մարաթոնի կազմակերպելուց հետո հիմիկ վակառուցվող համայնքային կենտրոնի մեջ կա այնտեղ ակումբ նախատեսված եւ մեր խնդիրները, մեր հարցերը այդ շենք կառուցվելու հետ միասին երևի լրիվությամբ կլուծվի։ Ինչպես եք տեսնում յուղի ապագան 5 տարի հետո շատ բարեկեցիկ, շատ նորմալ, շատ առաջ ընթացի մեջ, Փարքաստով որ խաղաղություն կա, ինչ որ տևական խաղաղություն, բայց դե հույսով ենք, որ երկար կշարունակվի այդ խաղաղությունը։ Thank you. Ես ձեզ ուրիշ անվամ կոչելու իրավունք չունեմ։ Ես ձեզ պիտի ասեմ Վարպետ Ժորա, ինչպես է կարողացել այդ անունը վաստակել ու պահել։ Այդ անունը իմ մեջ որպես բտավիկ կամ իրաց բտովապստուժուինի գործը բրան մինչև 38 տարի եւ ընտերից էլ գնացալ պենսիա։ Գործս բտավոյում նարալ։ Գործը բրան ամենձիվի, շեշտանչիկ, բոնդոր։ Ամեն սպեցիալիստ դրալումներ։ Քանի տարեկան եք Վարպետ Ժորա։ 79 այդքան առույգ։ Ինչ է, յուղի օդն է ձեզ օգնում։ Օգնում երևի։ Ինչպես եք ապրում, պատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Լավ, փիշ չկապրում։ Այսօր էլ դուք դարձյալ աշխատանքներ եք կատարում ձեր մասնագիտությամբ։ Հա։ Օրինակ ինչ եք։ Ոչ, եք սարքում։ Ու ինչ զակազ ուզում է։ Դուք շուկայի վերքի տոնին ձեր տակավիկներն հա, եք հա, վաճառել։ հա, Ովքեր են գնել։ Արտասահմանցիները։ Չէ, Ստեփանակերտան առան։ Ոչինչ, մին 10 հատ առալն էլի։ դե Տարեկան մի անգամ տանը մկլի։ Լավ մնացեք։